Գեննախաձեռնությունների կենտրոնը հիմնադրվել է ընդամենը 3 ամիս առաջ։ Պատերազմից հետո հայրենիքում ստեղծված իրավիճակով մտահոգ երկու կանանց՝ Արմինե Ավագիմյանի ու Անուշ Միրզաջանյանի կողմից։ Նպատակը Արմինե Ավագիմյանի խոսքով Արցախի քաղաքացիական հասարակության նոժանդակությունն է սեփական ներուժը բացահայտելու եւ հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կյանքի տարբեր բնագավառներում այն կիրառելու նպատակով։ Մշակվեցին կազմակերպության առանցքային նպատակներին հասնելու ռազմավարական քայլերը, հաշվի առնելով ներքին ներքին եւ արտաքին գործոններն ու միջավայրերը, սեփական ռեսուրսների արկայությունը։ Կենտրոնի նպատակն է անաչառ եւ համապարփակ ուսումնասիրությունների վերլուծությունների իրականացման միջոցով Երևան հանել Արցախահայության արչեւ ծառացած խնդիրներն ու մարտահրավերները, հանդես գալ դրանց լուծմանն ուղված նախաձեռնություններով, առաջարկություններով։ Մենք օգնելու ենք Արցախի քաղաքացիական հասարակությանը բացահայտելու սեփական ներուժն ու կիրառելու այն Արցախի հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կյանքի տարբեր բնագավառներում։ Այսինքն գենը ստեղծված է լինելու այն հարթակը, որի միջոցով բարձրաձայնելու ենք հանրության շրջանում արկա մտահոգությունները, հանուն մեր հավաքական ներազդեցությունն առավելագույնի հասցնելու ձգտման։ Արմինե Ավագիմյանը երկար տարիներ աշխատել է պետական համակարգում, դասավանդել Արցախի պետական համալսարանում, ծանոթ է տնտեսական եւ հասարակական խնդիրներին եւ կարծում է, որ ներկայումս անհրաժեշտություն է առաջացել բազմակողմանի ու հավաստի վերլուծությունների եւ տարաբնույթ մասնագիտական հարթակների ստեղծման միջոցով հնարավորինս նպաստել Արցախում կենսագործունեության վերականգնմանն ու զարգացմանը։ Կենտրոնը հավակնում է տվյալ բնակավարներում առանցքային դերակատարություն ստանձնել, ասում է նա, եւ պատրաստ է համագործ համագործակցել ինչպես քաղաքացիների, այնպես էլ տարբեր կառույցների հետ։ Հիմք ընդունելով մեր կողմից ուրվագծված գործնեի ճանողությունները գեն նախաձեռնությունների կենտրոնը բաց է համագործակցության համար եւ պատրաստական լսելու քաղաքացիների հասարակական գործիչների կողմից հնչեցված հարցադրումները ըստ անհրաժեշտության իրականացնել ուսումնասիրություններ, կառուցողական երկխոսություն ապահովելու նպատակով Ընդամենը 3 ամսվա ընթացքում կազմակերպությունն անդրադարձ է կատարել հանրությանը հուզող մի քանի կարևոր հարցի, պատկան մարմիններին ուղարկված գրավոր հարցումներով ստանալով պարզաբանումներ եւ հետեւողական աշխատանքի միջոցով փորձելով ստանալ դրանց պատասխանները կամ հասնել դրանց լուծմանը։ 2021 թվականի հուլիսի կեսին մեկնարկել է Արցախի Հանրապետության բնակիչների կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը ընկած ժամանակահատվածում տեսանկարահանող եւ լուսանկարահանող սարքերի միջոցով հայտնաբերված խախտումների գծով առաջացած տուգանքների գումարները փոխհատուցելու միջոցառումը։ Չնայած դրան միջոցառումը չի մեկնարկել անգամ 1 տարի անց։ Տվյալ հարցի շուրջ հարցում ենք ուղարկել Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությանը, ֆինանսների նախարարությանը, հասկանալու, ողջելու, թե որոնք են միջոցառման ձգձգման պատճառները, խոչընդոտները։ Քանի որ ստանում ենք բազմաթիվ դիմումներ այն մասին, որ տվյալ գործընթացի ձգձգման եւ ոչ լիարժեք իրականացման հետևանքով ֆինանսական ծանր կացության մեջ են հայտնվել Արցախի Հանրապետության հազարավոր քաղաքացիներ։ Ինչով էլ պայմանավորված Առաջացել են ածանցյալ խնդիրներ նրանց համար, մասնավորապես հարուցվել են կատարողական վարույթներ, որոնց շրջանակներում քաղաքացիների դրամական հաշիվների վրա կիրառվել են արգելանքներ, որն իր հերթին հանգեցրել է նրանց առօրյա քաղաքացիական շրջանառության իրավունքների սահմանափակումների։ Արցախը մայր Հայաստանին կապող միակ ցամաքային ճանապարհի հետ կապված շրջանառվող լուրերի ու հանրային մտահոգությունների առընչությամբ էլ գենը նախաձեռնություն է վերցրել պարզաբանումներ ստանալու պատկան մարմինների կողմից։ Արցախի հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունի տեղյակ լինելու իրականացվող գործընթացներին եւ կարեւորագույն հարցերի լուծման ոչ թափանցիկ գործելավոճն Արցախահայության հանդեպ անընդունելի է, ասում է զրուցակիցս։ Կարծում եմ, որ օբյեկտիվ հանրային մտահոգությունները ժամանակին բարձրաձայնելը ներկայումս ավելի քան անհրաժեշտ է, իսկ շատ կարևոր պետական ինստիտուտների գործառույթների վերաբերյալ թափանցիկություն ապահովելու տեսանկյունից։ Բոլոր հարցումների պատասխաննամակները տեղադրվում են կենտրոնի Facebook-յան էջում եւ տարածվում on-line այլ հարթակներով։ Արմինա Ավագիմյանը ուրախությամբ է արձանագրում, որ կատարվող աշխատանքի արդյունքում որոշ հարցեր արդեն ստացել են իրենց լուծումները, իսկ հանրությունը տեղեկացել է դրանց ճիրագործման խոչընդոտների օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ պատճառներին։ Սրփուհի Վանյան, Արցախ լրատվական։